Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Jeziś rzekł swym uczednikom, Słyszeliście, że było rzeczeno przedkum, nie budasz przysachat krzywie, ale spylnisz Panu swe przysahy. Ale ja wam rzekam, wobec nie przysahajte, ani przy nebi, protože je to Boży tron, ani przy ziemi, protože je to pod našich nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřisáhaj, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše rzecz, ať je ano, ano, ne, ne. Co je nadto, je ze zlého. Słyszeliśmy Słowo Boží. siostrze, sestry. Swaty Wit prawdopodobnie narodził końcem trzeciego stoleci na Sycylii. Jako rodne miasto bywa uwadziona Masara, a jako otec bohaty Hylas czy Ilasius z rzymskim obczaństwem, oznaczowany takie za pochańskiego szlechcice. Jako wychowatele i są uwadzieni chrześcijańska chuba Krescencja, a jej mandrzel Modest. Najstarszy zachowany żywotopis pochodzi aż ze siódmego stoleci, a popisuje Wita jako zazręcznego chlapce, którego nie dokazał od wiry nigdo odwracić. Ani jego pokański otec, ani sołtce Walerian, ani cesarz Dioklecjan, ani śmiertelna muka. Wit dostal dobrą chrześcijańską wychowu, musiał się ze wzorem prawe chrześcijańska laski, aby poznał, że ho Bóg dokonale miluje, a gdyż On se nie wzda, że ho Jeziś nie opuści. Z dziecką prostotą si ho zamilował, a dal mu swą duwieru, i gdyż poznał, że se z Jezisem musi proić i cesta utrupeni. Zasluchał legend se o Witu wyprawi, že o jeho křtu a vychově ve víře otec nějaký čas vůbec nevěděl. až jednoho dne si uvědomil, že synek necti Bochy, jako by se už slušelo a proto s ním o věci promluvil, a přemlouval ho, aby změnil víru, kterou přijal od křesťanů. Snad to byli modest a které ho hned neprozradil. Niektórzy se domnívají, że mohlo jít o wliw křesťanů mimo domów. Skuteczność je, że w te dobie wyszła Dioklecjanowa nařízení proti chrześcijanom, a zaczęło się z pronasledowaniem. Witek był pro wiru poradnie zbit. Prawdopodobnie u drży cicho Waleriana, protože uminienie wyznawał wiru w Jezisie. Vracan byl otci s napomenutím, że musi co najdřív zmienić swój postoj k bożeństwie. Bitów otec widział, że ma na synka mały a uważował pry o jeho wydaniu sądu. W klidu nie zostali ani modest, a krescencje. Dla niektórych wyprawieni był modest bez snu wyzwan angielem, aby sochem uprychli ze ze mnie. Każdopadnie se dostal kicho italskiemu brzechu pobliż Lukanie, a sam byl na cestu Male. Podle legendy se tam niejaką dobu skrywali, a zaroweń se wiru na bidnot i druhem. Wit żył z wiedomim swatego tajemstwi, że Chrystus sam sebe wydal na śmierć ukrzyżowaniem, abychom my mieli wieczną spasu od jednego obywatele Seewitowi, jeho průvodcům dostalo szlachetne pomocy. Pro svou odvahu wszak byl, byli odhaleni a Wit pak ve snaze wyleczyli pry panownika syna z epilepsji nebo z posedlosti. Panownik se wszal, wszak snażył odwdzieczyć w prvé tym, tím, że mu chciel wymluvit chrześcijańską víru. je bezdvichovaná cnost bdělosti, že se nikdy ničím a od nikoho nenechal zlákat, aby se spronevěřil lásce k Ježíši. Proto jeho hlavním atributem je kohout. Z dalších cností je uváděna pokorná prostota. Na otázku, proč se zdráha obětovat nesmrtelným Bohům, jeho odpověď zněla ve smyslu nekláním se kameni ani dřevu. pouze pravému a živému Bohu. Také Pry na poznámku o zachubě řekl, nevrchám se do zachuby, ale toužím po zboru swatych u Boha. Tím, że wytrwał, nevrchal se do zachuby, ale do Bożej narucze. Z przypravených muk, które se na niem snažili vyskoušet, vycházel zprvu bez uchony. absolvoval koupel v kotli s vroucí smolou nebo olejem a když zdrav kotel opustil, byl prý učiněn pokus dát ho na pospas hladovému lvu. Ten mu však také neublížil. Za smrtelné lůžko tedy byl určen skřipec, kde prý byl nakonec stěhat. Uvádí se, że przyjechał po prawie, co zaczęli bożyć wliwem zemnietrzeseni pochańskie chramy. Bit brzy zaczął być wzywany jako ochrance proti mnoha nemocem, a probice powolani został patronem. W osiem stuleciu byli jego ostatki przenesene do francuskiego Saint-Denis, a odtąd do klasztora w Corvey. Ramnie swatego Bita było niemieckim kralem Indrychem I darowano swatemu kniżeci Wacławu, który Gbitowie poctie zbudowali zaczatkiem desatego stoleci na praskim hradzie chram. Cisarz Karol IV tampak nechal Gwitowie Osławie postawić katedralu. Nespokoili se wszak jen z witowym ramenem, ale w roce 1355 przywezli pry do Prahy znaczną część jego zbywających ostatku ulożeni są w ołtarzu Swatechowita w Ochozu za chlawnym ołtarzem. Papież Paweł VI jedną rzekł mladeży Budźte świadki swe wiry, żyjte a chlasejte przy wsi uctie k przeświadczeniu druhych, chrześcijański żywo, żywotni nazor, skutki, słowy, se przy prostotą a radości, z odwahą, bez ustupku, a bez zbabielości. Mladež miluje prawdą, a uprzyjemność, a zawerchuje pokrytectwie i leż. Z takowym przeświadczeniem chluboce ewangelijnym, bećte swe przyjaciele k tomu, aby odmitali jakiekolwiek formy klamu, a chledali we wszem prawdu. Mladeż je ochotna k obieci, gdykoliv po schodnoceni wielkości niejakiego ukolu usądzi, że stoi za to samu oddat. A kiedy wasze żywot promnoche pro mnohé příkladem w odrzykani v odříkání a sebeobětování. te ostatní mládeži, že každý unik k planem snům, k zaufalstwi, k snadnemu żywotu, k drogám a nasili, je neplodný a że pouze schopno zdarować se nieco opravdu wybuduje. Mlady wiek je mimorzadnie otewrzenym okouzlující mu wolani laski. Nuže, hlasejte pravou lásku, takovou, která se nezamieniuje za sobecký požitek, ale vzkveta darowaniem sebe samého. Zasebejte kolem sebe wysokie hodnoty, cywilizacji laski, solidarytu, braterstwi, dostojność ludzkiej osoby, przekonawani jakiekoli dyskryminacji a segregacji, służbą sprawiedliwości, pewne odchodlani budować mir. Nasili nie protože násilí neřeší nespravedlnost, ale pouze vytváří novou. Wasze odpowiedź ať je mír ano. Ano k uskuteczniowaniu sprawiedliwości, ano k braterstwie, ano k solidaricie. Tak zlepszyte społeczność ne bouraniem, ale budowaniem niczego nowego a krasnego.